Pakikipag-usap sa iba. Si Jesus ba ang Diyos? Natutuwa ang mga saksi ni Jehovah na ipakipag-usap ang Biblia sa iba. May gusto ka bang malaman tungkol sa Biblia? May tanong ka ba hinggil sa mga paniniwala o gawain ng mga saksi ni Jehovah? Kung oo, huwag kang mahiyang magtanong kapag may nakausap kang saksi. Matutuwa siyang sagutin ang mga tanong mo. Ang sumusunod ay ang karaniwang eksena kapag nakikipag-usap sa iba ang isang saksi ni Jehova. Kunwari, si Karen ang saksing dumadalaw kay Samantha. Totoo bang hindi kayo naniniwala kay Jesus? Sabi ng pastor namin, hindi raw naniniwala ang mga saksi ni Jehovah kay Jesus. Totoo ba yun? Naniniwala kami kay Jesus. Ang totoo, Naniniwala kami na para maligtas ang isa, dapat siyang manampalataya kay Jesus. Yan din ang paniniwala ko. Pareho pala tayo. Ako nga pala si Karen, ikaw. Samantha. Nagtataka ka siguro kung bakit sinasabi ng iba na hindi kami naniniwala kay Jesus. Bakit nga ba? Alam mo Samantha, ang totoo, Napakalaki ng pananampalataya ng mga saksi ni Jehova kay Jesus. Pero hindi lahat ng sinasabi ng mga tao tungkol sa kanya ay pinaniniwalaan namin. Gaya ng ano? Sinasabi ng iba na si Jesus ay isa lang mabuting tao. Pero hindi kami sang-ayon dyan. Ako rin. Pareho pala tayo ng pinaniniwalaan. Isa pa hindi rin sang-ayon ang mga saksi ni Jehova sa mga turong salungat sa sinabi mismo ni Jesus tungkol sa kaugnayan niya sa Ama. Anong ibig mong sabihin? Maraming relihiyon ang nagtuturo na si Jesus ang Diyos. Yan din ba ang itinuturo sa inyo? Oo! Sabi ng pastor namin, ang Diyos at si Jesus ay iisa. Para malaman natin ang totoo tungkol kay Jesus, Di ba mas maganda kung pag-aaralan natin mismo kung ano ang sinabi ni Jesus tungkol sa kanya? Tama. Ano ang sinabi ni Jesus? Tingnan natin ang isang teksto sa Biblia na pwedeng makatulong sa atin. Pansinin mo ang sinabi ni Jesus sa Juan 6.38. Bumaba ako mula sa langit upang gawin, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akin. Kung si Jesus ang Diyos, di ba parang nakakalito ang tekstong ito? Anong ibig mong sabihin? Hindi ba sinabi ni Jesus na bumaba siya mula sa langit para gawin hindi ang kanyang sariling kalooban? Oo, sinabi niya na bumaba siya para gawin ang kalooban ng nagsugo sa kanya. Tama. Kaya kung si Jesus ang Diyos, sino ang nagsugo sa kanya mula sa langit? At bakit ang kalooban ng isang iyon ang ginawa niya? Okay, pero isang teksto lang iyan. O sige, tingnan naman natin ang sinabi ni Jesus sa Juan 7.16. Pwedeng pakibasa mo? Sige. Sumagot naman si Jesus sa kanila at nagsabi, Ang itinuturo ko ay hindi sa akin, kundi sa Kanya na nagsugo sa akin. Salamat. Ayon sa nabasa mo, kanino raw nanggaling ang itinuturo ni Jesus? Ang sabi niya, sa nagsugo sa kanya. Tama. Kaya bumabango na naman ang tanong na sino ang nagsugo kay Jesus? At kanino nanggaling ang mga katotohanang itinuro niya? Hindi kaya sa isa na nakatataas kaysa kay Jesus? Tutal, mas mataas naman talaga ang nagsugo kaysa sa isinugo. Oo nga no. Alam mo, ngayon ko lang nabasa yan. Tingnan pa natin ang sinabi ni Jesus sa Juan 14.28. Narinig ninyo na sinabi ko sa inyo, Aalis ako at paririto akong muli sa inyo. Kung iniibig ninyo ako, magsasaya kayo na ako ay paroroon sa Ama, sapagkat ang Ama ay mas dakila kaysa sa akin. Batay sa tekstong ito, ano sa palagay mo ang tingin ni Jesus sa sarili niya kung ikukumpara sa Ama? Ang sabi niya, ang Ama ay mas dakila kaysa sa Kanya. Kaya sa palagay ko, itinuturing niyang mas mataas sa Kanya ang Diyos. Tama, Samantha. Pansinin mo naman ngayon ang sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad na nakaulat sa Mateo 28, 18. Ang lahat ng autoridad ay ibinigay na sa akin sa langit at sa lupa. Sinabi ba rito ni Jesus na dati na niyang taglay ang lahat ng autoridad? Hindi. Ibinigay raw iyon sa kanya. Kaya kung si Jesus ang Diyos, ano pang karagdagang autoridad ang ibibigay sa kanya? At sino ang magbibigay sa kanya nito? Hmm, magandang ang pag-isipan yan. Sino ang kinakausap niya? May iba pang teksto na magiging nakakalito rin kung si Jesus nga ang Diyos. Ano yun? Ang ulat ng Lucas 3.21 at 22 tungkol sa bautismo ni Jesus. Pwedeng pakibasa mo? Nang mabautismuhan ng lahat ng mga tao, si Jesus din ay binautismuhan at habang nananalangin siya, ang langit ay nabuksan at ang banal na espiritu sa hugis ng katawang tulad ng isang kalapati ay bumaba sa kanya, at isang tinig ang nanggaling sa langit. Ikaw ang aking anak, ang minamahal. Ikaw ay aking sinangayunan. Napansin mo ba kung ano ang ginagawa ni Jesus nang bautismuhan siya? Nananalangin. Ngayon, ang tanong ay, kung si Jesus ang Diyos, kanino kaya siya nananalangin? Oo nga no. Itatanong ko yan sa pastor namin. Isa pa, di ba nang umahon si Jesus sa tubig, may nagsalita mula sa langit? Anong sinabi nung nagsalita? Sinabi niya na si Jesus ang kaniyang anak, ang minamahal niya at sinasang-ayunan. Tama. Kaya kung si Jesus talaga ang Diyos, sino ang nagsalitang yon mula sa langit? Oo nga no. Bakit ama at anak Heto pa ang isang pwede mong pag-isipan, Samantha. Nabasa natin na tinawag ni Jesus ang Diyos bilang Ama niya sa langit. At nang bautismohan naman si Jesus, tinukoy siya ng isang tinig mula sa langit bilang kanyang anak. Sa katunayan, tinutukoy mismo ni Jesus ang kanyang sarili bilang anak ng Diyos. Ngayon, kung gusto mong ituro sa akin na magkapantay ang dalawang individual sa pamilya, paano mo kaya sila ilalarawan? Magkapatid. Tama, o baka kambal pa nga. Pero tinukoy ni Jesus ang Diyos bilang Ama at tinukoy naman niya ang kanyang sarili bilang anak. Sa tingin mo, ano kaya ang gustong ipahiwatig ni Jesus? Na may isang nakatatanda at mas may autoridad kaysa sa kanya. Tama, Samantha. Pag-isipan mo, para ipakitang magkapantay ang dalawang individual sa pamilya, Naisip mo kanina ang magkapatid o kambal. Kung si Jesus talaga ang Diyos, hindi kaya niya may isip bilang dakilang guro ang ilustrasyon ding iyon? O baka isang mas malinaw na halimbawa pa nga ang gamitin niya? Oo nga no? Pero sa halip, ginamit niya ang mga terminong ama at anak para ilarawan ang kaugnayan niya sa Diyos. May punto ka dyan. Ano ang itinuro ng unang mga tagasunod ni Jesus? Pero bago ako umalis, Samantha, isang bagay pa ang gusto ko sanang mapag-isipan mo. Ano yun? Kung si Jesus talaga ang Diyos, di ba aasahan natin na iyan din ang ituturo ng kanyang mga alagad? May katwiran ka. Pero wala tayong mababasa sa Biblia na ganyan ang itinuro nila. Sa halip, Pansinin mo ang isinulat ng isa sa unang mga tagasunod ni Jesus na si Apostol Pablo. Sa Filipos 2.9, sinabi niya kung ano ang ginawa ng Diyos pagkatapos buhayin muli si Jesus. Dinakila siya, si Jesus, ng Diyos sa isang nakatataas na posisyon at may kabaitang ibinigay sa kanya ang pangalang nakahihigit sa lahat ng iba pang pangalan. Batay sa tekstong ito, ano ang ginawa ng Diyos kay Jesus? Ang sabi rito, dinakila ng Diyos si Jesus sa isang nakatataas na posisyon. Tama. Kaya kung si Jesus ay kapantay ng Diyos bago siya mamatay, at pagkatapos ay dinakila siya ng Diyos sa isang nakatataas na posisyon, lalabas na magiging mas mataas pa siya sa Diyos. Posible ba yon? Hindi nga. Kaya batay sa mga napag-usapan natin, itinuturo ba ng Biblia na si Jesus ang Diyos? Parang hindi nga. Ang sabi ng Biblia, siya ay anak ng Diyos. Ganun nga, Samantha. At bilang mga saksi ni Jehova, napakalaki ng paggalang namin kay Jesus. Naniniwala kami na dahil sa kamatayan niya bilang ang ipinangakong mesyas, naging posible na maligtas ang lahat ng tapat na tao. Naniniwala rin ako dyan. Pero baka maitanong mo, Paano kaya natin mapahahalagahan ang pagbubuwis ni Jesus ng kanyang buhay alang-alang sa atin? Naisip ko nga yan. Gusto ko sanang bumalik muli para mapag-usapan natin ang sagot ng Biblia tungkol dyan. Nandito ka lang ba sa bahay sa susunod na linggo sa ganito ring oras? Oo. Sige, babalik ako. Katapusan ng artikulo.